Book 2 73 73ได้รับอนุญาตได้เนบาร์ทวาเนบาร์ทวา คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ მანქანის სტარების უფლება გ ა ა ั ვ თ მანქანის სტარების უფლება უკვე าอัก ვ ์คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ ალკოჰოლის დალევის უფლება უკვე გააქვს? ალკოჰოლის დალევის უფლება უკვე าอักส์ คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือซาสวาร์การ์ตมาร์โตกามกซาวเรบิสอุเพลบาอุกเวกาอักฟสซาสวาร์การ์ตมาร์โตกามกซาวเรบิสอุเพลบาอุกเวกาอักฟสอนุญาต ได้เนบาร์ทวาเนบาร์ทวา เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะเชิดเลบะอักมูฟซิโอเชิดเลบะอักมูเซวาตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะอักมูเซวาเชิดเลบะเชิดเลบะอักมูฟซิโอจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ საკრედიტო ბარათით გადახდა შესაძლებელია? საკრედიტო ბარათით გადახდა შესაძლებელია? ძაი შეკდემი ხა? ჩეკის გადახდა შესაძლებელია? ჩეკით გადახდა შესაძლებელია? ძაი ნენ სოდ თონან რუ ხა? მხოლოდ ნაღდი ფულით გადახდაა შესაძლებელი? მხოლოდ ნაღდი ფულით გადახდაა შესაძლებელი? ქოჩაიトラサップდაიმეკა? შეიძლება ერთი დავრეკო? შეიძლება ერთი დავრეკო? ქოთამ არაიდეიმეკა? -tale -tale -tale -tale -tale -tale -tale შეიძლება რაღაც ვიკითხო? შეიძლება რაღაც ვიკითხო? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ შეიძლება რაღაც ვთქვა? შეიძლება რაღაც ვთქვა? เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้มัสปาร์คชี ძილის უფლება არ აქვს. მას პარკში ძილის უფლება არ აქვს. ເຂົານອນໃນລົດໄມ່ໄດ້. მას მანქანაში ძილის უფლება არ აქვს. მას მანქანაში ძილის უფლება არ აქვს. ເຂົານອນທີ່ສະຖານີລົດໄຟໄມ່ໄດ້. მას სადგურზე ძილის უფლება არ აქვს. მას სადგურზე ძილის უფლება არ აქვს. เราขอนั่งได้ไหมคะ? შეიძლება დავსხდეთ? შეიძლება დავსხდეთ? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ? შეიძლება მენიუ მოგვიტანოთ? შეიძლება მენიუ მოგვიტანოთ? เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ? შეიძლება ცალ-ცალკე გადავიხადოთ? შეიძლება ცალ-ცალკე გადავიხადოთ?